chaud Urte berri honen zule maitea kongeturi 2000 eta mesortziko lehen iso eman kizunera Gaur dola gutxi ezagutu dudan gomita bat ukanen dugu Blues musikatik rock gogorera jotzen du bere gitarra Eta euskal irratietan tuna duzu gainera Eta bai horretu urte bukaeran irratiko taldearekin durangoko azokan ginen Eta paradaukan geruan pelasekin mintzatzea Baina etzen aski askik gurentzat, orduan plazer handiarekin erizibitzen duelako gaur iso eman kizunean unai pelaio. Gauzuli! Txasira! Zaituton gintzuten? Zaitik zaituton gintzuten? Ni gai zaituten. Ober, bai! Ah, bai, ober! Bai, ober! Uste dut bai, Josu entzuten hau ere? Eh, bai, entzuten zaitut, zuk ere entzuten hau zu? Josu, baina zekiz gaitik. Ni, ah, Zehaztapen bikaina matin, abai urte berri hon. 2008 emezortzi. Ola, bakizue eh, zuzenan garela iso eman kizunan. Eh, guri kronikalaria, hor da ere, entzun duzue, Josu, gauan. <laughs> urte berri hon matin. <laughs> Zer repatuko diguzu eh, Josu gaur? Egine, joko bat eginen dugu. Ba ez dautzut gehiago erraiten, bestenaz gero, geroko prestatuko ziste. Joko bat eginen dugu. Nire joztanako naiz. Bai? Bai, bai, bai. bai. Bakarrik eh, guri zuzendutakoa eta ez entzulei. <laughs> Ados. <laughs> Entzuleak uh, eh, kanpo izango ziste bi minutaz edo bos minutaz, obetu erran. Josurik kino izango da behatziak eta berrogoi ingurutan. Eh, nik egingo dut lehen kronika eta nik uh, um, musika ipotkut bai, pixat berrikuntza, berrikuntza musikala musika modernizatua hori epatuko dugu. Jokoak honen gukanentugu ere behatziak eta gitan, aldiontan uh, Petit Phantom eta Mac Jack ikusteko atabalen uh, bituki ditugu zuen zat, urtahilaren emeretzian izanen da, ludan ostiralean orduan, eta zuek ere parte hartzen koduzue, iso emankizunean, Facebookera joanez, uh, iso me emankizunaren hori eta hor, mezu bat utziz. Eta astengo dugu gure emankizuna, unai, Presira? Bai, ni oso prest. <laughs> Lehenik jakinei nuke, zer den pelas? Zuzira, pelas, talde bat da, pelas, pertsonai bat, berba? Pelas da, e, nera benintzala, ba, jarri ziaten ez izena. Orduan, bai, bakarka hasi nintzen, eta izen bat eh, pentsatu behar nuen, lehenengo kontzerturako, eta ala, ebatzi nuen. Eta noiz erabak izen nuen, justuki, kontzertu eh, hori uh, ematea, do sortzea? Ba, <clears throat> Nere bizitzan oso garrantzitsua izan da momentu batean izan zala e, belauna hautsi nuela, eskubalo jakiten nuen eta belauna hautsi nuen, ni bakar bakarrik, ez da hautsi ziatela, ba, <laughs> bakar bakarrik hautsi nuen eta eta rehabilitatzen ari nintzala bizikleta estatiko baten gainean, ba, ba, ba ondoan nerekin ere beste bizikleta estatiko batean jarri zen e, lagunak proposatu zian, ia zegatik e, enuen e, kontzertu, bakarkako kontzertu bat eskaintzen, eta eta orduan egin zian hor eh, buruan klik bat, eta eta esan nuen ba, zeratik ez, ez? Eta ni momentu horretan baneon e, eh, ba, etxean ordu asko pasatzen, bakarrik nire belaun nautxiarekin, eta, eta gitarra asko jotzen, eta, eta momentu horretatik aurrera izan zen ba, ba, horretara kontzertu hori prestatzera, eta kantuak egitera, eta Bai. Hortan egin dituzu kantuak justuki uh, eh, konzertuaren zat dituen lehenago otik eginak? Mm, pare bat bai, pare bat bai, baina gero e, ba, bueno, ba, horrek ere behartu ninduen ba, ordu gehiago sartzera eta, eta gauzak gehiago ordenatzea eta bueno, ba, disziplina pixka bat edukitzean ere kantuekin zure bilen diskak atera dituzu urtan lehena bimlat amalauean, uste dut? Amabost. Amabostean, bakatu. Bait. Zure lehen kontraktua izu galitu amairu? Amairu bukaeran. Amairu bai. bukaeran. Joan urte bat eta piko ondotik, mm. uh, piategiko seioak, ondotik koboiz Orkestra seioak hori bilat ama seian. E, ez, barkatu, bai. Orduan arrazoia zenun. Ah. Amalauean piloteiko seioak hori maketa bat lokalean grabatua, eta amabostean e, saran eh, inigorekin kau eh, orkestra saioak. Uh, biak uh, eh, piotegia saioak, koboiz orkestra saioak, ditzen dira, uh, izen hori maiten du biak errepiketan zineztela, mikrobatu tziduzuela eta saioak grabatu dituzuela. Uh, aldiz, azken diska, uh, talkak egiten du didaktika, horrek badu egiazko, paintesi artean izen bat, badat desorientasun bat, uh, zretik ditu dituzu saioak, beste biak, beriziki bigarren, koboiz orkestra saioak, saioak ez baitira azkenean. Ba, lehenengoa zuzen zuzenean egin zelako e, piloteiko saio hori, zuzen zuzenean egin zan mm. lokalean, e, dauden e, ba, perkusioak eta hotxak eta gitarra danak, dira momentu horretan egin zianak, eta eta ez zan e, zer gehatu zuzentzeko, ez zer ara geratu zan, eta bueno, ba, ba, aurkezpen gisa bezala, ba, maketa, sei kantuko maketa bat, eta mhm. tira, saioak eta eta ba kau es orkestra saioak ba etzan ere ze instrumentala bai egin genuen egin genuela zuzenean baina gero ahotsak aparte sartu genitun eta gero lagun askoren kolaborazioa egon eta bueno saioak etzan izan eh, bereziki eh, grabaketan momentu horri men egiten baizik eta bueno ba azkenean kantu berak edo kantu berdinak izan zian, baina beste maila batera eraman da, estudio batean, eta, eta bueno, ba, saioak izan zan gehiago, erreferentzia egiten zion gehiago, ba, grabaketa horren prestaketara. Ados. Zaitzik koboiz orkestra? Ba, hau, e, haiek, taldekideek e, proposatu bai. zuten eh, izen bat izan zan, eta, eta momentuan gustatu zitzaidan, orain ez horren beste, ba, boiz bai. horregatikan, eta, eta, bueno, ba, ba, ba, neskekin ere, ere kolaboratu bai. izan dut, eta, eta, tira. Baina momentuan gustatu zitzan ze, ze unai izena, unaia, ba, ba, ba, beien... Eh, e, zaindaria dena, edo ba, kauboia, mm-hmm. eta ba, horre, <laughs> horre, tontakeri horre segatik gustatu zitzaidan. Eta. Ja, e, ere nik lena jantzun da badu uh, soin hori biziki koboi fako estekoa, uh, eh, jo soin zunzu, pentsatzen Bai, entzun dut, bai. E, eta zekit bai, Ez dut, ez dut, behar ba. Behar ba, gero, ba, batzutan, zure buruan pasten dena. <laughs> <laughs> Berdi, aldatzen da, ikurri dut lehenik koboiz orkestra izena, eta gero ortik dut, mena bai, badu, Bai, batzutan olako, bai, posible da olako... Eta hori... Uh, eh, olako soinu bat, eh? ikusten duzu errautsa eh, bai. izarekin altsatzen, eta... <laughs> edo, edo bat ere ez dakit. Um, <laughs> <laughs> Justuke, ipatzen zenituen gomitak bigarren diska horretan, uh, eh, edugarrenan ere talkak egiten ditut diatika, gomita hainitz badira. Mm -hmm. um, zaitik hain beste gomita, badira ere bateria jole desberdinak, gitarista, mm -hmm. gitarritan zu, baina beste batzu badira ere, zaitik hain beste mm -hmm. jende. Ba, nik uste rock and rolla bera dela eh, el, den edo edo obeto eh, transmititzen den eh, estilo bat lagun artean jotzen, jotzen denean. Eta horrexagatik gustatzen ere izatea prozesua bera ere naturala, ez dakit. Eh, kantuak eh, laukotean sortu genituen eta eta inorrek eh, arregloak edo sartu baldin baditu izan da beste pertsona bat. Ez zait gustatzen ere ez eh, nere ahots propioari koroak egitea, ez mm. ezagut. Eh, Naiago dute norbete korak egin barbaldin baditu, egin dezala beste pertsona batek. Azkenean, zuzenean, uh, eh, posibetan bezala? Hala da. Hala da, bai. Ze gitarra nere, gitarra, beste gitarra bat badearik, beste norbait, eldu da gitarra itera, zukitan ditu zubiak, grabaketan. Ez, ez, ez. Grabaketan, ah, bueno, bai, baina... <laughs> Eh, edo, nola duzu grabaketa? Grabaketan egin dugu laukotea, eh, bi gitarra basua eta bateria, eta, eta denak aldi berean. E, indigo bai, bai. Usu horiten du, indigok, hartu niz. Mm Sotame bizikin ere hori egin zuen. Um, zekitzet alde pasada hemen zira, Josu, erdo Zena, kere egin zuen disko bat. Zekit orain, orain bai, zuten, denek batera. Zekit. Funtsan hain diote, holako eh, grabatzeko manera, berba bat dituela holako imperfekzio gehiago, mm. edo pixkat, ez direla imperfektoak, baina bautela Gruv gehiago, adibidez. Bizitasun gehiago. Bai, Bizitasun edo egiazkotasun egi eh, gehiago. Bai. bai, bai, oso ados, oso ados. Ogatik ez edo inigo ez eh, ez horregatik, baina e, aurreko diska ere horrela proposatu genuen, naiz eta ez izan analogikoan, ze bai inigo ke eh, beran duen estudioa da analogikoa Lengua saran bai. digitala zan. Bai. pistaka ikusten ikusi al zenuen, ez, pantalla batean zure zure musika bai. analogikoan ez. Digitala egin genuenean ere alain egin genuen zuzenean. Ustedet eh gure kantuei gehiago ematen diela. E, ola grabatzearena, bapateko horrek ematen diola egiazkotasun bat, bai. Jolasten ziztea, ere grabatzean, eta eh, duzue eh, horretik petsatu zenutena, edo pixkat jolasten zizte, desberintasun pixka bat, edo nola pasten da grabaketa, grabaketa horretan jostuki? Egia da, azkeneko diska hontarako, egin dugula gehiago eh, bagenekien bakoitzak e, zer, egingo genuen. Mhm. Baina, bakoitzaren lana amaitu eta gero, hortik aurrerako beste guztia, izan da momentuan e, erabakitakoa, ez? Ba, zeineke, zeinek e, ingoitu dituen hemen arregloak, edo, edo zeinen sartuko dugun, eta eta gauza guzti horiek, zoaz pixkanak ahisten, emaitza entzuten zoazen enean, ba, ikusten duzu zerbait, zerbaiten falta duela, edo ez, edo... Eta, bai, Orduan ez, ez du eh, dena Ina, itxita ez. zegoen. Uh, <laughs> Lehen bat entzungu dugu, Zeiwok ditzen da, uh, eh, Koboiz Orkestra Zeiwok diskatik ateratzen da Lehen hori, eta biti bezala ipatzen dugu, kantua entzun ondotik Zeiwok. Zeuok, kantu antzuten genuen, pelas uh, artista, no, nolak behar dut, artista taldea? Nolak behar dut? Eh, Bia, kondo da. Artista, artista taldearen uh, kantu bat zen, zure bigarren disketik atelatua, Cowboys Orkestra Seioak, Uh, nahi jutuki uh, itzak aipatu ez bakrik uh, kantu ortakoak, baina niz nahiko laburak direla. Eta, ez dituzula orkesten uh, kantuak posiak bezala, dena, dena testu bat bezala ditzea da, uh, egimak ez dira zituzu entzinean emaiten. Nola idazten zituzu itzoriek? Nola, bueno, e, gehienetan musikaren gainetik, lehenengo dator eh, kantuaren alderdi instrumentala, eta, eta horren ostean, Ba, normalean kantua bera egin baino lehen badakin nondik nora jo, baina mhm. behin kanta dagoela orduan jartzen naiz eta, eta, eta bueno, guztien dut azken momenturako beti. E, inkluso estudian bertan. behartua edo nahi duzulako, nahi duzulako hitzak egenetik? E... Eh, eh, kasu batzuetan gertatu da, bai, eh? abestia batekin eh, saiatu hitzak sartzen eta, bueno, ba, kasuan talkan badira bi, bi kanta instrumentalak eta bate, batek batek e, bazituen hitz batzuk oso gutxi, baina azkenan eh, eta bueno, hitzena hori ba azkeneko momentu arte eta eta eh, presiopean hobeto jazten dut. <laughs> eta zer aipatzen du, kalkantuetan biziki ez da biziki lujari lotua, gain dut... Uh, Zerri lotua harkatu? Ba, bizik, ba, zoaz, biziki zure deli horretan, zure ideietan, biziki urhontzoaz, erudutzen zait? E... Eh, e, gain dut ez duela ulertzen, berala, zertaz mitu zaren, ez beti. Mhm. Ba, azken kantu, azken diska adibidez eh, hitz geienek gehienek badute koherentzia bera, ez dela, dela izenak ematen dioen koherentzia hori dela, talkak mhm. egiten du didaktika. Eta hor, hor eh, Bueno, lehenik eta bene, eh, erresagoa ere egiten zait idaztea, ideia konkretu baten e, baitan. Eta, eta ideia hori, ba, izan zen, ba, bazkenean ba, bizitzeak berak e, e, gauzak ondo eta gaizki aukeratzeak emate dizun irakaskuntza eta ikaskuntza barkatu eta bueno, azkenean zure desadostasunak, minak eta zenbaterako ba, e, balio dizun, ez? Gero guzti horrek ba, zure garapenean, zure garapen pertsonala ba, ba, azten jarraitu ezan. Piskat hildo, hildo horretik, kritika asko dago, kritika handia batez ere hezkuntzari ohiturei, mm, fanatismoari, e, modari, e, militantziari, bai, kritika asko, asko. <laughs> e, justuki, um, oartu niz, bezakit, nirentzat eh, berba zilalena, baina ez dira, eniz, lakoak, bluza, egazki bluza egiten dutena, do bluzetik hastinenak joka egiteko, nik zuten dut joka talea eniz, baina ditut joka hastapente bukara arte, eta hor, bluza, bluzetik hainitz hartzen zu, bluza bakrik egiten zu, nondik luzeizu bluz horren gustoa? Bai, hau gurasoak gurasoak batez ere txikitatikan ah, ba, ba, ba, ba, bueno, kotxean e, ba, gento zen labenera eta eta <laughs> bidean jartzen zuten e, Eric Clapton eta Gigi Kale, Bebe King e, Harris eta eta asko entzun dut hori ba, Morrison ere eta oso izan, ba, ba, hortikan asko asko entzun dut bai Emeretzi minutaz pasatua da gure astapena eta gure lehen kronikaren tenorea dugu. Eta nik, eh, orduan, musika ipatko izuet, bak izue Euskal Herrian musika tradizio luze bat dugula, eh, janenik dola berruen urte eh, hori uh, entzuten algenuan. Oianeko zihanetan Eder <laughs> norena Eta gure kantu zahak ahaberitza ere uh, dugu enitz gustuko janeko zuenetan entzun dugu kantuaren uh, bertso bat atera da dola, ba, dola hilabete batzu, orain, Siberuan Oi haneko zuhanietan Eder zuhanigo Oianeko soinetan, oian oliak jenezek eh, gina, mentur izena, maitetuko duzu, uh, entzuten mauzu, uh, eh, pelas, urniz, maitetuko duzula. Entzuna dut, entzuna, dut, bai, bai, bai. asko usta hau zait. Biziki gara dut, konzertuz, baina hori baino ezagunakoa, beh, badugu, uskal noski. oski. Guztortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan idango duten, Zubaitzardaska gazteak Eta noski bere bertso ezaguna milez gajia Nuzortu ginen, enborretik, sortuko dira Eta estuki kentzazpi ez taldea, belaunaldi oso baten botza, kantu eh, Miles batzukin josu, edo siran ah, ekin uste dut. Ze gauza. <laughs> Eta bo, ezagunera, dibidez, uh, eh, ahitz batzuk kentzazpi, uh, eh, lehia. zaude bere argia Hori bai kantua, egazko euskal kantua Deuskusteko Amerikar musika horiekin Bo, bai, kantu bat, batzutan hartzen dugu denek hori indugu Josu ez zarrisi, uh, eh, Brei Adamsen hor, eta bai, oh, uste dut, uh, eh, duten nion idatzi uh, ah, bertzartuztela, baina bon, uh, ere, entzun, entzun kantu hori. Errik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, idoa margosten. Tze? Iduridu du beste zerbait? Adri Ez. Ez. Every day convince myself of everything I can and can't believe. Abused, confused. Madash geldiz, ezin dut gehiago entzun ketzazki. Zer hori? Aitortzeko, itzes esaten saiatzeko, sentimentua. She had something to hori da. Hori da, ah. nire gaztetasuna, eh? gure kozia <laughs> animaleko zipotz bat izan Ez duzu imaginatzen zenbait, <laughs> zenbat gaztaru hau txuritu zuen. Bai, bai, bai. <laughs> Ez zintu uste, baina iduriz bai! Bai! Baina iso eman kizunari esker zuek duzu hori egiteko uh, egiten alko oraindik goiti uh, eh, molarik ez duzu baina bera bat izan nahi duzu zugere aspertua beti seital berriak ikuste eskoleriko bestak guzietan ez bilakatu musiko hartziro aldean izena eman eta zuri kantu lapurketa fama eta jirua iso eman kizunaren Facebook horri aldera joten alzarete eta izena eman urrengo kent zazpi taldea izaiteko mire esker guzieri Show! <laughs> Iso Facebooken da ere. Utsi mezuak oarrak, galderak isuren horri aldean. Iso! Zetaldeak entzazpi, eh? Ni pena dut aien zat. Haimeste talde famatuak hartzen baitituzte eien kantuak, eta haiek deus egiten. Eh? da, eh? Bai. Avril Lavignac, eh, uste oso paratu duela Avril Lavignac? Deus, deus. Deus paratu. Sin vergüenza. <laughs> Zautzen <laughs> zituen kontu horiek? E, ez, keba, keba. Eta, eta kristo nahuazen kentzazpi desmantelatzen jarraitzea. <laughs> Ba, hori eskatu behar dut, ezakin horkein duen hori, uh, eh, YouTubean da bideo bat, uh, eh, bos pasi kantura dituzte, eta eduriz uh, eh, beren diskaren disken erdia laportutela, uh, kentzazpi, ora, barkatu kentzazpi maite dutzen zat, baina egia da, eta hola da, eta zunik asmatu. <laughs> La, laportu. <laughs> inspiratu dira. Inspiratu bat, <laughs> Iftu doinoak eta estuentoak. Ah, Sitzen dugu, unai pelai horrekin pelas... Pelas pelas taliko kantaria ere, eta gitarista izta. <laughs> Um, Joan uste dut, duzula uh, epe bat, diska labur bat, telmo trenorekin, uh, nola gertatu da hori, nola, nola torri da? Eh, kolaborazio hori? telmo eta biok txikitako lagunak eta, eta bueno, naizta, naizta erzena ezberdinetan mugitu izan garen azken urteotan ba, askotan goin dugu eta bueno, ba, oso laguna da e, tarte batez ere pixukidea izan zen eta bueno ba, ba, behin e, eh, kointzitu genuen jaialdi batean esan genuen e, bueno, guazen e, guazen geratzea, edo guazen probatzea, guazen experimentatzea alkarrekin, haber ze, ze, zer eman dezakeen, eta, eta bueno, hasi ginen, guztu hartu genion, eta ba, lehenko kasuan bezala, kontzertu bat emateko proposamena sartu zen, eta, mm. eta arduan jarri ginen pixka eh, kantak iztera, ze hasiera batean oso, oso experimentala zan dena, eta bapatekoa, e, improvisazio asko, Ta bueno, bajarri ginen lehen diska onta, diska hontako Kabo Orkestrako pare bat remixekin eta gero kanta berri bat sortu zan eh sugea izan zana, mm gero estampa eta bueno, gero bertsioak eta Sugea kantu hori gero eh, entzuten alda zure azken diskan edo bai, izan Bai, bai eh, Jai du, sortu zula uh, eh, telmotren horrekin Sortu da izan zen, bueno, e, egia da <clears throat> Telmorekin eh, ensaiatzen ari nintzala, ba, nik banuen eh, ja, kantu hori pixkat gordetan, eretzat. Nahi. Baina ensaio batean, berak oinarri bat sartu zuen, eta nik oinarri horren gainetik jo nuen, eta eta gatu ginen gustora eh, maitzarekin. Eh, desberdina da, initz, berekin nahitea, ez eta talde batekin, muska talde fisiko batekin? Bueno, neri hasiera batean kostatu zait e, baten denbora eraman behar izatea. Ez da pertsona bat e, zuzendu dezakezuna begirada batekin e, ritmoa da ordenagailua eta eta eta bere kontra ezin za, bere, be, ezin duzu ez duzu irabazi behar. <laughs> eta eta bueno, baina gero gusto hartu nion eta eta ikusita musika elektronikoak emate dituen aukerak ba, ba, oso pozik eta eta arekin jarraitzeko gogo handiekin orain pixkal geldiri gaude bera badabil ere e, kantu berri batzuk egiten berarentzat mm. kaleratu behar duen bere lan berriantzat eta bueno ba pixkatu orain gaude e, espazio bat ematen bata besteari eta bueno Hala ere, baitu gogoak ere berriro, e, e aitzakia bat, berriro elkartzeko e, kontzertu bat ematera, edo Eta konzertetuan joztuken nola egiten duzuet teknikoki uh, zuk segitzen duzu musika, gani du beti berak badola bit bat, badola egitmo bat. zu hasten batzira gitarra nahi bidaz, nola du berak zure segitzeko? Ez, ni, e, bera da oinarria. Beti bera da? Bai, bera sartzen du. Bera, berea da saio bat izango baliz bezala, saio luze bat bezala, eta eta hortara goaz moldatzen, bai ni eta bai bera, zebera, bera ez da bakarri disparatzen duela bere, bere oinarri hori, baizik eta nabardurak sartza izkio, gero teklak e, eh, sintetiza hori du, mhm. eta batez ere oinarrira goaz moldatzen. Asko begiratzen gera, asko hitz egiten dugu kontzertuan bertan, eta eta eta aurrera, beti aurrera posibilitateke egun batez pelas taldea eta tenotrenor ikustea garekin. <laughs> Proposatu durante bai bai. <laughs> Eh, zaila ikusten dut. Bai, bai zaila, zaila. Baina nordaki, nordaki. Kritikas. <laughs> Um, jokoen tenorea dugu orain, joitazten dizuet zer dugun jokoetan, atabalera joiteko bi toki badira, Petit Phantom eta Mark Jack ikusteko dudan da uh, Ostiralean, emeletzian eta horrentzat uh, eh, behiloko erresa izanen da Lau disko atera dituzu denetara Nahi dut, deitzea norbaitek, do pi pertsonako beto deitzea Zero bost, bost behatzi, bost behatzi, egoita egoitamak zenbakira eta ematea diska baten izena Erxala, uste dut, hmm. lauak edo iruen izena eman dugu, lau garen hartxaman bakulte Bi toki irabazteko, joateko ikustera Petit Phantom eta Mac Jack atabalen elduden hastean. Eta guzti izan dugu bigarren kantu bat entzunez, justuki epatzen duguna, sugea, baina ez den baina eh, zure, zure bertsoa, zure taldearen bertsoa, azken diskan eh, entzun zuten duguna, azken diskan Bai, bai, bai. bai. Eta hori entzun dugu, eta bitu bezala, Ondotik, aipatzen, zure bost, bors behatzi, bost behatzi, irrogoi, ogoi eta amak zenbakira, deitu. bizkarre zurean da Zugeak jiribilkadot bizkarre zurean da Kalashen bigren kantua gaurko sugea ditzen da eta azken diskatik uh, kantua da. Uh, eh, entzutan duguna ere beste, bertso batean, oan telemot horrekin ateratuzun uh, eh, Noiz ateraduzu telemot geno horrekin? Disko hori? Maiatza maieran. Ez da bate, mikroa uh, arazo baitu gaur, hori hango dugu. Zer arazo. Gizu <laughs> dugu zentzun. Arazo teknikoak. <laughs> Bitu lagtun dugu ez gara gisa. Nezitako gara nahazua. E, Sugea kanturek, duan zer aipatzen du? Zer da zuen zatsugea? Ba... <laughs> Zekuse, Josuk zozo egiten du ondoan Josu eta Berik Berrik ez gara tebizan. Markatu. Sugea kanta torri zan... E, ba... Ba... Ba, bueno, ba... Pertsona konkretu batzuekin nituen, nituen desaostasun batzuen gatikan eta e, eta lehenengo lehenengo esaldiak duena, ez? Ba, hartu eta eman edo jasotzen duzunaren artean dagoenean e, unibertso oso bat, ba, orduan moskatzen zarela eta eta sugea irudikatu nahi izanen, ba, morrua hori bezala, ez? Ba, pixkat. Pixkat bizi, bizirik zegoen momentu horretan sugea. Nenuke jakin, uh, eh, beste zerbait, zuri buruz, lau diska zu biruz pala urtez, bilabo urta biruze, musikaz bizitzen zira orain? E, bai, baina ez eh, sortzen dudan musikaz, gehiago ere saioak, gitarra saioak ematitu alako, gitarra eta ukelelearek. Gizkuzut berdinik ere. Posibeda, gaur egun, zuri ustez, musikaz bizitzea, dut musikari gisa? Zuzen tugu zonbaitzu berritxarrak uh, eh, Uriz Drummond edo Do frame gruza noski baina ez dira hainitz, posibe da, eh, zekit edo eta dientzat? Mm, nik uste, bueno, gaur egun, 2000 eta mesortzi garren urte honetan gaudela, e, nik ikuste eta estena inoiz baina bizi berrituagoa eta, eta inoiz baina kalidade handiagoa dagoela. Eta odol berritu dela, ba, ba, rock radical basko eta gara joietatik ez? Baina pentsatzet e, odol berritu behar dena dela entzulea. Eta, eta hau gertatzen ez den bitartean musikaz bizitzea dago privilegio bat da e, eh, iruzpa lau talde, taldek dutena. Noretan dugu uh, justuki entzulego hori uh, berpisteko edo ahaberritzeko? Ontarako pedagogia asko gara. e, e, Egin duk matkin <laughs> ire kronikarekin. <laughs> Simpleki, simpleki. Kertzazpi Hori ge zuen. Um, Zer jo zu, zer bitarteko? Ez dakit, eh, ikizain <laughs> ez konten ez. Ile kronikari pentsatzen dut oinu, eta... Ba, etxean hain gaizki. Ba, ez duzu? Ez dugu zurea ba. gero, ester. um, Justuke, petzen nuen, uh, hori, niri duritzen zait, azken urteetan, nahiz eta talde, talde formatu hori atxiki, eh, artistak bakartzen direla jan nahi dut, zu pelas, be, zuzira, talde batekin gibela hemen, zuzira ere aintzinean, badugu eh, koartz binaka, nioarz binaka ere, neinako iote eta txikotu nago binaka, uh, olako talde hainitz azkenan, eta mm, artista do pertsona batekin erdian, eta bestak inguruan zaretik hori gertatzen da horrein. Ba, <laughs> ba, bai, e, agia da, bikote asko sortu direla azken, e, azken urteetan, eta ez e, bereziki bateria eta gitarra edo, edo, bueno, ba, edo basua, ba, New House eta, eta ba, anai hauek, ez? E, Etxe anaiak. Eh... Aian dut zuten morzu, eh? Justuki. Horri zan merzinen. Gabon. Gabon, aian <laughs> de. Zuri petxatzen dugu. Eta eh, zergatik, ba, ba, ba nik uste akaso e, e, musika ekoizterko garaian erresagoa delako konplizidadea bilatzea beste pertsona batekin, beste lau edo irurekin baino. Hori, hori da okurritzen zaidana. Ez dut uste izango denik e, katxea bi edo lauen artean e, banatzeko, ez, ez dut uste hortik handi joanik. <laughs> Josu, zuru zuru zuruntzatzen galdera hori ere, zaitzik uh, azken urte horietan uh, taliak txipitzen dira edo do pertsona baten inguruan zentralizatzen, zuru ustez? Ba, Ados niz, behar behar esoda horitzea olako komplizitatea, tek, teknikoki ere edo... Dore magu nahi bauzu hasi e, talde bat edo sortu talde bat, egeso da errepikatzea salatik itiki batean eh, binaka, launaka baino. Eta, ez dakit, bai, gero behar bat gaur egun ez gero mukaiteko soinu on bat edo soinu bete bat, ez da beharrezkoa lau izaita. Bi, bi izan ez ere, ari bez eh, jaten bai zinuen niñako jote eta txiko tornado. Lortzen dute, ukaiten horako soinu bete bat edo indartsu bat, binaka izan kiere. Behar bat egitero tekniko den, edo baina hori hori lortzen dugu, lortzen alda, azteko guai, behar ba, hortaik ere bada, edo behar ba ez. Eta azune, josuke patzen zinuen Durangon, um, astapen batean bideren, kantuak ekartzen zinituela taldeari, bakarka egiten zituen eta gero taldeka berriz ahamadaltzen, du berriz sortzen zinituztela. orain kantu berrientzat nola egiten duzue? Mm, bueno, bai, <laughs> ez azkenan. <laughs> bai, bai, e, ala, izan zen ez, kantuak nik eh, lokalera, eta, eta, eta hauekin elkarrekin jotzen, hartu zuen beste maila bat, eta eta bueno, gaur da eguna izena ere pixka bat saltxatzen eh, gitarrarekin, akaso hitz solte batzuk ere idazten, baina, baina, bai, eta eta beharko gunean hor daki, ba, ba berriro di, grabatzeko gogoa dugunean, ba, pentsatze dut hartuko dugula berriro <clears throat> ba, ba, ensaiatzeko dinamika eta sortzeko dinamika hori, eta orduan ba, ba, erabakiko ditu gauzak nola egin e, denon artean. Sekituko dugu zurekin laizteg uh, eh, unai, maina mendik, uh, eh, guai, bakatu, huz, mendik. Guai, zurekin sekitzen dugu, Josu! Josu! Josu! Josu Bien kronikarekin txikizen dugu? Bai, kalitatezko kronika <laughs> gaur erraiten dut astapenetik. Bai, bai, bai. Bo, ez dut ulertzen zepasten eh, den astapenetik hemen, eh, gauan matin, berriz ere, gauan entzule guziei. Mhm. Eta gauan, eh, sustut, gorka urbizuri, bizuri, ez dakitztakoa egin pelas, ez dakitzetako, gauan gorka urbizu, bizu, gurekin dugu gorka. Josu, bai. Unai Pelaio horkezten dizut, <laughs> Pelas taleko kantaria da. Ez da... Ez da gorka Josu. Berritxarrak eta... Josu, Josu... Kantzut berantako. Berritxarrak, roka euskal dena. Berantako gane zu Josu. Ez da... Ez da bera. Be... Be... bozo ere? Bai, uste nuen, me... bai, bai ulertze eta estapenetik eh, nuen deus ulertzen. Me ba. ulergarria da, ene utxa, alere. Bai, bai, bai, bai, bai. Biak... Eh, ile, ile luzedunak, beltzak. Ja bizardunak, bai. gitaristak, mm eien taldeetan, kantariak ere bai. Ere bai. Den dena berdin, berdin, berdin. Bai, dena, bai. Bo, salbu gorkak ez duela deitu bere taldea urbizas, eh? <laughs> Hori, hori egan behar dugu. <laughs> Ara, hori da txiste baten ekartzea. <laughs> Eta ez banakoen, banakien bai pelas, egizibitzen dugu pelas, edo obekio erraiteko. Unai pelaio eta bai, zer uste zinuen, unai ez egia mundura zapartaraziko, eta ez, hemen ikerketa laun, la handi bat eh, egin behar delarik, ez gira eskapatzen, mire esker Wikipedia webguneari alere, <laughs> badakigu zuzirela unai lasai unai. <laughs> Zer imapolita. <laughs> Bailan, lasai unai, ez lehen artista bere izena aldatzen eh, baitu, eszena gainera, igotzeko tenorean, naiz eh, zuretzat ez dudan sobera ulektzen eh, ez dako aldatu duzun, unai pelaio ez da izen nain itxusi bat, lagiago izaiten altzen gauza, deitzen altzinen Martin Perez, <laughs> edo, edo, edo lako gauza bat, adibide bat maiteko justu, eh? <laughs> Eran... Berkentorriko zela. <laughs> Jena nizun hartuko bilduko zinuelago. <laughs> Bai, Erran undan bezala, ez zira lehena hori egiten duena adibidez uh, eh, badak zuek biek, norden Gordon Summer. Gordon, Gordon Summer. Gordon Summer, ez? Estelagi eh, espantoik. Ebe Gordon Summer dugu Sting artistaren izena. Ah, Sting, eta bai. Gordon Summer, alta Summer, dira, le, uda, tuza. Be, bai, bai, polita zen, baina erabaki du aldatzea. Eta justuki, hortan segitzeko, joko bat proposatzen dautziet, baina, bai. ezan, ezan nuen bezala, bakarrik gure artean, ez baita normala, beti entzuleek irabaztea. Guk ere, menesi baitugu, irabaztea. Eta arazo bat baldin bauztue entzuleek, deitu 06, laurogoita bat, irurogoita amalau, irurogoita iru, ogoita iru, zenbakira. Pertsona hori baitugu xefa berriz diot, iru, zero lauro goita bat, iruro goita malau, iruro goita iru, ogoita iru zenbakia. Zalu puta zaren. <laughs> Alatuko dut biak. <laughs> Aixi baino lehen, erraiten dut, ziet, eh, itz, itz diokoak izanen dira kronika hortan, eh, eta ez dira goi mailakoak izanen. Eh? Az gaite zen beraz, zuen ustez, eh, Matin, bai. gorka, ba, unai, <laughs> ah, ah. unai, unai, bai. Norda Paul David yuson Paul David yuson Paul David Yuson euh, Kids. zakit. Indize bat, es? Es. Ir Paul David yuson irlandesa. Euh, euh, euh, bono. Bono, Bono, Eh, Yubi taldearen eh, kantaria, edo, abe, ah, jatu, taldearen kantaria. <laughs> Be, eh, bo, adibidez hor egia ezan, izan aldatze hori ez dakit ideia bikain-bikain bat zenez. Bono. Yeah. Pasta penan, David Juson, normala da, izena ez dakit. Hmm. Edo, PDH edo lako yeah. zeit gauza batzen alduzu, be, bono, ba. Ez gira hori hitikatzeko konika hortan edo emankizun hortan, eh? erakutsi usu matina iztian, ez gira hori hitikatzeko bate. Gumetitugu jenak. Ondoko izena. Ondoko izena. Fajok Bulsaga. Fajok Bulsaga, wow. Egerko gira, Josu. Bai, bai, bai, ez ditut asmatzen. La, lan egin dut, alire, pixka. Fajok Bulsaga, uh, Zerindion? Eta ez ara dena espantu matin, bai musika emankizun bat badut irratian, ez dakitze eta ez dakitze azkenean ez duzu ere ezagutzen Freddy Mercuriren oh, egiazko bai, izena. Farroak bultzaka Freddy Mercuriren izena dugu. Eh, eta bai, Matin, musikaren hipster bat zira. <laughs> Eta bai, jaren duzu, bai, nahi baduzu duzu eh, kuintaldearen, eh, bigarren, CD-an, gitarista <laughs> erizen grabatzeko mementuan, beraz basistak jo zuen hortako bada olako atake bat, soketan <laughs> eta ez dakitze. Eta ez duzu ere ezagutzen egiazko izena. Ara, <laughs> Nikoli hori diot, ez diot deusale. Ondoko izena. David Robert Jones. Uztut baki dala ez nixi ur. Entxazite? Alice Cooper? Bat ere. Bat ere. <laughs> Ideia eh, David Robert Jones. David Robert Jones. David Robert... G.A.G.? G.A.G.? David Bowie. David Robert bai. Jones. Eta bai. Bowie ez da ah. Eta ez. <laughs> Robert Jones. Gero ez dituten iturriak hemen emanen. Bainan <laughs> bainan egia da David Robert Jones deitzen da. Ikusi dut bere nortasuna giliaren fotokopia bat. Oso jokari On... txarra. Eh? <laughs> bai. Segitzen dugu. Segize, Brian Wagner. Bakitoria. Abai? Ah, bai. bai. Zuko Brian nahi? Wagner. Spaiti. Wagner. Baruan poster bat uh, eh, ah, negan Marilyn Manson. Hori da, Marilyn Mansonen izena dugu Brian Wagner. Mm. Ondokoa zaila. Reginald Kenneth Dwight. Bakit hori, txain. Elton John? Bai! Yes! Ostra, oh, Elton no? John. Yes! Reginald Kenneth Dwight. Elton John dugu. Wow. Hala, Freddie Mercury zuzau Elton John bai, pixonzu. Alere, bai. Hor, ejan behar dugu, alere, beraren zat, zure bidea egitea musikan olako izenarekin, Reginald zaila <laughs> da alere, eh? <laughs> pentsatzen dugu alere seguraso gaiztuak izaiten aldiren mundu untan, pizza baten izenea maitea zure semeari. <laughs> Regina Kenneth Dwight, beraz. Ondokoa, James Newell Osterberg Jr. Ez da, ez. Ez da Bera ere famatua da, James Newell Osterberg Jr. Niu, eh, tarra? Amerika ja. Ay, beraste <laughs> Amerika ja. Iggy Pop artista dugu gai. Bezen zuen punka egin izia horako izan eh, batak. Eta, iban eh, horre eh, ulergarria. Berrogoita zazpian, sortu da, ikure <laughs> James Newell Osterberg Junior eh, Igipo artista, eta bere bidea musikan goizasi zuen, bainan eh, berroita zazpian garai zailak dira deitzeko Osterberg! <laughs> Osterberg! <laughs> Ekan nuen txiste bizikionak zen entzirela. Eh. Zikon gira zoi kronika egun jasun, Ondoko ere jingarria da. Calvin, Cordozar, Braudius. Calvin, berriz egana? Erganen dut akzentu frantzes batekin. Calvin Cordozar Broaduz. Uh, eh, Mimimati? Zaila da, ez. Eh, Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. <laughs> Eta bai, Snoop Dogg. Eta bera ere, imaginatu hor ere Snoop Dogg kanuto erretzaile moratua, karrika batera joaki droga erosteko, eta bere droga banatzaileari galdetzen, hai niga. Zer da zure izena? Kalvin, euh, Calvin euh, deitzen naiz, nahiko nuke droga. <laughs> Eta ez, aldatu du noski. Ez da posible. Kordozar. Snoop Dogg. Snoop Dogg Dogg. Snoop Dogg, yeah. <laughs> Bai. Eta dut azken bat ringarria. Biziki ringarria. Egia. Abdel Malik. Abdel Malik baita japero, japan aiden, euh, euh, fran, fran, jap, euh, fran, bai, frantses bat, japlari frantses bat. Abdel Malik, nola deitzen da? Egiazki? Bai. Uh, Jean-Robert Dragono. Haintxu. Yeah? Regis. <laughs> <laughs> Regis Fayette Mikano. Regis Fayet Mikano in da place. Regis Fayet Mikano, <laughs> eta eh, bai. <laughs> Bo, ez, ez du esplikapenik eh, behar, uh, voilà, bizkirin garria da. Bon, <laughs> ona beraz, zer ginoen gure gaurko kronika. Ideia guti banituen idazteko tenorean, eh? egia ezan. Baina nagian, zerbait ikasi duzuela. Ale, Matin, biztu kamioia! Yeah! Mil esker Josu Gion, Gion, Gion, Gion... Eh, ongi da Josu Gion. Eh, no, ikan egin egiazko izena. Josu Gion? Josu Gion japeroa. Ez da, ezker. Bat eme. Josu Gion, mil esker zuri, zuri kronika bizikiru zai zandar duan. Sigituko dugu, berala kantu batekin azken kantua, eta hori nahi nuke eskaini. Marta, ahoi hori. Ez dut batez hau zain, maire kusi dut, zure dagoen bat da, bate, unai? bai. berak, berak baitu eman, uh, eman iruzkin bat, ah, bai, bai, bai. bandcamp uh, eh, webgunan ah, bai, bai, bai, bai. eta dena delitua maite duela, kandoran kantu hori entzungo du bere dugu bere ala, eta hori bederen entzungo du bera berbak ere, Marta, hori duz, nintzat kantu hori. Hau bai, Marta. gergasko <laughs> asko. dena delitua, pelasen azken kantua gaurko, uh, kantu biziki gogorra, ahele? Hor joten zira hor jok eh, alternatibora, eh, zek noa ditu, mena bluzdik nahiko hor juntzira hor. Bai, eh, progresiua egual. Progresiua hori bai. Dibaren buru antzin uan itza, eman uan, eman Bai, bai, bai, amor, amor uzein dagoa. Bai. Nozitzu aipatu gurekin? Eh, bueno, ba, ba, ez dakit ondik anatea zan kanta, o, ez da hitzak ere ez, baina, baina gogoan ditut nire gurasoekin eh, izan dituen e, elkarrizketak, eta, bueno, esaten zuten, ah, no, hau, igual, duela, hogei urto, eh, posible izango zenun egitea, ez, ba, furgoneta hartu, edo zentokitan lo egin, orain, dena delitu. Dena delitu. <laughs> eta, bueno, Azken, afan, ah, bukaera, bukaeran txartu zin azken galda bat banuke, uh, ez dugu ipatu nola kantatzen duzun, nondik, uh, ah, bizki hongi kantatzen duzu, ongi oiukatzen ere, uh, eh, Josuk oiukaria zira, kantaria eta oiukaria, ado, bai, bai, ados niz, da ado, ado, ado, bat... Eh, Nun, hautsia, e- azkaja. Ba, eme, sustu nun botatz, bo, saiatzen ziain, e, sentimenduz betetzen, eta bahnean duzun guzia botatzen e, hautsaren bidez, be, ez ikusten duzun, baina... Nore ikasi duzu hori? Bueno, ikasi... E, rock eskolan. <laughs> <laughs> e, ez dakit, e, bueno, ba... ba dara mazkite amar urte kontzertuak ematen, eta eta beti musika gogorra izan da, ez? Gogorra edo, edo altu jo beharrekoa, bateri jole batekin, gitarrak, basua, eta eta eta zure hau txan ondik, inundik atera bartzan, ez? E, e, eta, bueno, ba, mikrofonona pegatu eta, eta, eta atera barruan duzuna. E, esmarra dut ere lagundu ziala e, egin nuen kantu ikastaro bat. Mm. E, ikasturte oso bat joaten ba, ba kantu saioetara eta batez ere arnasketa eta lantzen eta eta diafragma ere. Mm. E, ba, ez tarria ez behartzeko eta, eta bueno, ezakit hortik anzo zaidan, baina gutxienez urtea dira naizela foniko gehatzen, eta, bueno, ba, zeo zertarako balio izan zian, balio ziur. <laughs> ziur, bai. Eta hori, ba, ba, ba, bai, ba, o, klabea edo, ozen, ozen, e, e, kantatzea, eta horrek ere, ikasi, ikasi dut ere, horrek ere laguntzen duela asko, ba, ba, gero edo zein teknikariari ere laguntzen diola, ez? E, mm. ba, bueno, ba, pixkat hortikan, <laughs> ez dakit, eh, ez Sustut, sustut dudai, ez duzu, ez duzu dudatzen, bot, izan hitzak, izan musika zureak dira, zure zuenak, zuen gandik heldu dira, eta ez duzu dudatzen, bota, bota behar duzu eta botatze duzu. Bai, da. ala da, ala da, bai. Bai, bai. Gure makizuna bukatzera doa, bukatzeko beti bizala, urrengo proiektuak, zer izango dira, pelasekin? Ba, ari gara jotzen, eta eta jotzeko asma dugu martxora bitarte, ba, e, gabiltzala ba, gure diska edo zein tokitan aurkeztu nahi dugula, izan bakarka edo bandakin, edo, edo sikera telmorekin ere ateratzen bada ondo, nire ustez momentua da ba, bandarekin e, aritzeko, ba, diska ala egin dugulako, eta, eta kantuak ala dialako hobe, Eh, datak behitu zuen? Data finkatoik? Bai, e, eh, badugu etzi antigoko festetan, frontoian, e, gero hogeita seian torosako onberenean, kaskezurrekin, hogeita zazpian intxaurrondoko kulturetxean, Ah, badute meretzian arrakundiagan, enaizela inoiz egon eta e, hor bakarka jungo naiz, arrakundiagako gizarte etxera. E, eta otsaian ere ba, ba, ba bian eta beran katakun bederatzean Hain hitz ere Bai, bai, bai. Ongi baktan da? Bai, bai. Eras. <laughs> uh, eh, zautzen duten entzat, oino, diskak uh, eh, nuna aldira, do nuna entzuten aldira? Ba, e, bandkampen, atarian, eta badoken ere, Eta, bueno, gero deialdia ba, kontzertutara tortzea jendea, eta eta gu ezagutzera, eta ba, hor dira diskak salgai, hor bakarrik dira diskak salgai, eta, eta bueno, ba, ba, gerturatu da hila, gurekin hitz egin dezatela, eta, eta gu pozarren. Hortan txiko dugu gure emankizuna, uh, nik nahi duran ezkerrean azkeniz bat, ere Josurekin ezagutu zaitugu orduan Durangon. Yeah, ezakitz, bai. ni biziki egitu izan zen, biziki, mm, um, ehm, ezakitz, biziki azkar hartzeman nuen, biziki uh, indartsua. Bai, hartzeman nuen, pentsatzen nuen zela biziki lasaia eta mm, akustikoa. Ikusten nuen, egia pentsatzen maitatuko nuela, eta azken finan so ikustea zuzenean, bai, Ah, eta betetzen zaitu. Aipatu duguna hor dena delitua kantuan hor, gehazki ditzen da zuzenean indar hori eta kontzertu osoan, ez parada bale zuen zuleak ikusteko pelas, ez dudatu, joan ikustera, diskak erantzuteko bizkionak baitira, mm -hmm. miesker zuri pelas, unai pelaio etortzagatik Laizte arte, Josu? Bai, laizte arte. arte, eta urte berrian, guzi berriz. miesker zuei.れる勇者よ目覚めろくすぶるハートに火をつけろ暴れる夢がここから始まるもう止まらない一緒。